хоч, признатися, не зовсім розумію, навіщо вам потрібна наша допомога? Адже ви ще до опитування маєте кращі можливості. ваші запитання люди з законом зобов'язані давати правдиві відповіді, а на наші тільки з доброї волі. Маринич волів не казати, що і на їхні запитання, на жаль, теж не завжди дають правдиві відповіді. Вадим Вадимович, дивлячись крізь окуляри, в неймовірно товстій роговій оправі, промовив. Гаразд, ми тут ще внесемо кілька додаткових питань, які для нас і для вас будуть цікавими. Ми вам допоможемо, а ви. Він весело примружив праве око і змовницьки підморгнув. Нам. Бачите, нашу групу створено недавно, до того ж в експериментальному порядку. Група ще не була, так би мовити, усіх прав громадянства, тому пробитися до нашої розмножувальної машини ера, щоб відтиражувати необхідну кількість анкет, ми можемо лише тоді, коли її не завантажують інші відділи. Але незавантаженою вона, на жаль, ніколи не буває. А у вас в управлінні, я знаю, є ера. Так, от ми домовилися. Я ж казав, ми вам допоможемо, а ви нам і гарненько буде. Поєднаємо, як ти казав, корисне е, з корисним. Маринич засміявся. Він і оком моргнути не встиг, як його обкрутили. Та оскільки це сам Крижанівський порадив звернутись до будь-яка, Маринич запевнив гаразд, допоможемо. А тим часом, поки готуватимуть анкети, Маринич вирішив переговорити з сусідами та дружиною гапана. Чому здумалося, що на подібній капості здатні скоріше недобрі сусіди, аніж невдоволені співробітники? Останні більше тяжіють до анонімок. Він подзвонив Григорію Антоновичу на роботу. Довідався, що його дружина сьогодні почуває себе порівняно непогано і попросив попередити її про свій візит. Двері відчинила худорлява, висока, трохи сутулувата жінка з матовим обличчям, великими чорними очима, під якими синіли великі набріки, явна ознака не дуже здорового серця або недавніх переживань. Ви із міліції, заходьте, будь ласка, заходьте, лагідно запросила вона і сама прийшла вперед. У вовняному халаті, теплих шкарпетках натягнутих на капронові панчохи, вона пересувалася повільно, бережно ступаючи, як ходять люди, що бояться зайвим рухом завдати собі болю. Щемності слід було розпитати про здоров'я, але хронічно хворі дуже охоче відгукуються на такі запитання, їхні розповіді годі спинити. Тому Маринич відразу приступив до справи. Людмила Вікторівна. Скажіть, хто із сусідів міг робити такі провокаційні виклики? Ніхто? Зрозумійте мене правильно. Я не питаю, хто це по-вашому зробив, а хто, на вашу думку, здатен на таке? Я так і зрозуміла, розважливо відповіла жінка. Переконана, ніхто з наших сусідів не міг цього зробити, принаймні з тих, Е, з ким ми підтримаємо бодай якісь стосунки. Про інші, звичайно, важко щось певне сказати. Але що б це вони нам таке робили? Вона, хоча вже кілька років не працює, проте мало з ким із сусідів підтримує тісні контакти. Здавна знайома з родиною шатків, зблизилася з криничною, чарівна розумна жінка. Останнім часом ближче познайомилася з Андрієм Полікарповичем Меншовим, серйозний чоловік. Крім них, знає ще молоде подружжя Горохових, котрі мешкають поверхом вище. Обоє інженери. Вона зараз не працює у післяпологовій відпустці, часто виходить на двір із немовлям. Там і познайомилися. Взагалі вітається вона з усіма мешканцями будинку, але сказати щось Конкретний про інших, а тим більше якось характеризувати їх вона не може. Але впевнена, ніхто з них фальшивих викликів не робив, адже таке роблять не безпричинно.